Ikalawang Hari, Kabanata 14 Nang ikalawang taon ng paghahari ni Jehovah sa Israel, nagsimula namang maghari sa Huda si Amazias na anak ni Joas. Dalawamput limang taong gulang siya noon at naghari siya sa loob ng dalawamput siyam na taon. Ang kanyang ina ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod din siya sa paningin ni Yahweh kahit hindi siya naging katulad ng ninuno niyang si David. Tulad ng kanyang amang si Jehoas, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso doon. Nang matatag na ang kanyang paghahari sa Huda, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak ng mga ito. Sinunod niya ang nakasulat sa kautusan ni Moises. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang nagkasala lamang ang siyang dapat patayin. Si Amazias ay nakapatay ng sampung libong Edomita sa libis ng asin at nasakop niya ang Sela. Tinawag niya itong Joktiel na siya pa rin pangalan nito hanggang ngayon. Pagkatapos, si Amazias ay nagpadala ng sugo kay Haring Jehoas ng Israel, anak ni Jehoahas at apo ni Jehu. Hinamon niya ito sa isang labanan Pumarito ka harapin mo ako. Ganito naman ang sagot na ipinadala ni Jehovah sa hari ng Huda. May isang maliit na puno sa Lebanon na nagpasabi sa isang malaking puno ng cedar sa Lebanon. Ibigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko. Dumating ang isang mabangis na hayop sa Lebanon at tinapakan ang maliit na puno. Nang matalo mo ang Edom, ay naging palalo ka na. Masiyahan ka na sana sa kasikatan mo at manatili ka na lang sa bahay mo. Bakit naghahanap ka pa ng gulo na ikapapahamak mo at ng buong Huda? Ngunit hindi pinansin ni Haring Amazias ang sinabi ni Haring Jehoas. Kaya sumalakay ang hukbo ni Jehoas sa beth Bethsemes na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda at ang mga tauhan nito'y nagkanya-kanyang takas pauwi. Binihag ni Haring Jehoas si Amazias at sinalakay ang Jerusalem. Iginuho niya ang pader nito mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuang sulok. Ito'y may habang halos isandaan at walumpung metro. Sinamsam niya ang mga pilak at ginto at ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at sa kabangyaman ng palasyo Nagdala rin siya ng mga bihag nang magbalik siya sa Samaria. Ang iba pang ginawa ni Jehoas, pati ang kagitingan sa kanyang pakikidigma kay Haring Amazias ng Huda, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Siya'y namatay at inilibing sa Samaria, sa libingan ng mga hari ng Israel. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jeroboam. Si Haring Amazias ng Huda ay nabuhay pa ng labinlimang taon mula nang mamatay si Haring Jehoas ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Amazias ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Huda. Mayroong pangkat sa Jerusalem na nagkaisang patayin si Amazias, kaya tumakas siya sa Lakis. Ngunit siya'y sinundan nila roon at pinatay. Iniuwi sa Jerusalem ang kanyang bangkay sakay ng kabayo at inilibing sa lunsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos, kinuha ng mga tagahuda si Azarias na labing anim na taon pa lamang noon at ginawang hari bilang kapalit ng kanyang amang si Amazias. Muli niyang ipinatayo ang Elat at ibinalik niya ito sa Huda nang mamatay si Haring Amazias. Nang ikalabing limang taon ng paghahari ni Amazias sa Huda, naging hari ng Israel sa Samaria si Jeroboam. Apat naput isang taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid sa Israel para magkasala bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Honas, na anak ni Amitay ng Gat Hefer, nabawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa Hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa Timog. Nakita ni Yahweh ang matinding kahirapang dinaranas ng Israel – Halos wala nang ligtas sa kanila, maging malaya o alipin, at wala namang ibang maaaring asahan. Ayaw naman ni Yahweh na lubusang mawala sa daigdig ang Israel. Kaya iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoas. Ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikidigma, pati ang pagbawin niya sa Damasco at Hamat para sa Israel – ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Ang anak niyang si Zacarias ang humalili sa kanya bilang hari.